Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 23, 1962 Isinilang sa Maynila si Milo Hubert Vergara. Siya ay inordinahang pari ng yumaong si Jaime Cardinal Sin habang naglilingkod bilang Chancellor at Vicar ng Diocese ng Cubao at Pangulo ng Radyo Veritas, itinalaga siya bilang obispo ng San Jose Nueva Ecija. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.